Lucrezia Orsina Visana estis itala monachino quiu vivis inter la Renesanza cae la Baroca epoco. Si estas conata pro sia musica talento, qui el cantistino, organistino cae componistino. Lucrezia Orsina Visana eniris la conventon Santa Cristina de la Fondasa en la agio de hoc iaroi, ciam sia patrino mortis. En la convento, Lucrezia ricevis consolon cae protecton de la comunumo. Baldau, si ec comensis ricevi in lezionoin sub sia unclino Camila Bombacci, membro de la parocaro cae organistino de la monajeio malcovrinte la partan talenton de Lucrezia por la musico, la monachinoi secrete dungis la instruiston Otavio Vernisi por instrui cae treini gin en la arto de music componado. Malgrau que tiu convento estis formale definita qui el clostra convento, ci tiu ne estis tres severi considerata de la monaginoi. Shainas, che la contacto con la extera mondo estis ofta, ec offertante concerto in publice. Do vernisi eniris la conventon, malgrau la tiamai strictai reguloi, cae tie li instruis Lucrezian dum circau ocjaroi. Vergine estis Vernisimem, quiu decidis doni al Eldoneio la vercoin de Lucrezia en libro titolita Componimenti musicali de motetti concertati. La libro, quiu estis pubblicita in Venezio en 1623, includis motetoin dedicitain specife por liturgiae festoi, en ciui la figura de Jesuo estis exaltata cae la sacramentoi estis honoratae. Malgrau la religietza en javo, la publicigo de la libro resultigis scandalon por Romo. La Ecclesio consideris presca ujerezan ne nur che clostra monachino sin dedicis al musica componado, sed pli malbone che si publicigis sian vergoin. Post la protestanta reformo, la catolica ecclesio extremis la monastica in reguloin por subteni ordon malantau la muroi de la monageioi. Tiu sense, La contrarreformo penis limigi la publica nagadon de i virinoi, inclusive la musica ludadon cae componadon. Bedaurinde Lucrezia travivis uno la plei rigorei tadioi de la conventa vivo, char cio finisis malbone por si cae siei religiei fratulinoi l'ecclesiae autoritatoi, instigitai per anonima letero cae denunzoi, lancis esploron en la convento. La monachinoi respondis per organizado de stricta dialectica defendo cae practicado de pli cae pli musico. Ili consideris la musicon kiel validan cultadon, cae tiel defiis la autoritaton de la sin sequai chef episcopoi de Bologno. Sed ili ni successis en siei clopodoi porque la sen dependemai cae foie malcaxe ribelemai monaginoi obeu la ecclesia in reguloin. Iaro imposte, en novembro de 1612 la Vaticano sendis ecclesia in truppoin, quiui alvenis por provi trudi la normoin stablita in de Trento. Post vana ribelo de la monachinoi, quiu defendis in per de stonoi, bricoi cae cajeloi, la trupoi siegis la conventon, quiu tui esti fermita cae la monachinoi disigitai ciel puno. Lucrezia posvivis tiun catastrofon, sed tio terure efficis en si. Oni al si permesis logi en domo proxima, cun l'esplicita malpermeso ne occupigi pri iui musicae agadoi. Shaine, tia ordono vere ne estis besonata char tiam la malfacilajoi de tium multa iaroi da batalado pelis sin al mensa malestabilezzo. Hodiau, siei componimenti musicali estas avitai, cae estas consideratai uno la plei successai cae originalai specimenoi de la seconda practica, quiel oni nomis a la moderna stilo gi estas la sola conata verco de Lucrezia Orsina Visana, cae de iu ain monagino de Bologno. La dudec motetoi de componimenti musicali estas profunde emociai, cae malcallas las sion de Lucrezia Orsina Visana prifluei barocai tendenzoi, aparte pri la cromatismo de Monteverdi. Gia ornamado cae retorico estas plei delicata, cum multae frasoi en conducitae en declama estilo, si ancau dominis la disonansoin quio verchaine ancau lernis de Monteverdi. Pot sia morto, prin tempe de 1662, gia musica talento falis en forgeson, pasis y Arcentoi porque la y de componitay, de nove sonu cayestu estu admiratai de musica Ĝia laboro sabita, savita el tonita fine de la dudeka cento.